gure esaltegian ez dugu direktoki senditzen sol, solda horiek. Gero ere iten ditugu nahi baduzu, me urtahireko hilabetea ez da baita espada urteko uh, hilabete hon bat. Aiozu. Aian luku, amiku zehostibarreko komersanten batasunako lehendakari ordea entzuten ginuen. Merkealdiak ez dira beraz mementorik garrantzitsuenak aientzat. Aldiz, egu bai, aferak egiten dituzte. Eta urten, jaz baino gehiago. Egan behar da, donapareuko saltegiek, operazio berezi bat antolatua zutela hiru astez, animazio, erosgaiak irabazteko joko, eta promozio handiekin. Operazioa harrakast arrakastatsua izan dela azpi marratu dauku aian deluku amiku zelek dendako nagusiak. Ginitugu tirajak eh, bi, bi hasteetan, erdiko hasteetan. Ulektu dugu diendeak eh, ebe, nahi zutela eh, oporren denboran hilabaztea eta duku parte hartu dute hainitz. Uh, adibidez diaz uh, bildu ginituen uh, mila euro txartel eta horten eh, irurugoi mila euro txartel eh, baliatu ditu. Azparnen ere, Jacqueline Lubetek jende gehiago errezibitu du bere saldegian. Elektrikazko etxetresnak saltzen ditu. banu ban kiagoa izan gira, horten. Sukaldeko mekanika horiek ukandute errakasta. Izan da, untzik usteko mekanika, edo suikititeko mekanika, edo labe, edo hola bana. Uh, anitzu sukaldeko gauza. Moltsak erreskiagoideki ideki dira beraz oparien egiteko joan denegu berriz. Ahatik, horrek ez du egan nahi erosmena almena azkartu denik, ez dute asteko salte tipietan hobetzerik espero ondoko asteetan.